Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր կզրուցենք 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի մասին, փորձելով այն դիտարկել այդ իրադարձությանը հաջորդած ռազմաքաղաքական իրավիճակի հետ պատճառահետևակային կապի մեջ։ Նախքան օրվա թեմային անցելը սիրով ու խոնարհումով շնորհավորում եմ հայ ժողովրդի գեղանի սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին, մեր սիրելի մայրերին, քույրերին, տեկնած, հարսներին, դուստրերին ու թորնուհիներին ապրիլի 7-ի նշանակալի տոնի մայրության եւ գեղեցկության օրվա արդիվ մաղթում խաղաղ երկինք, երջանիկ եւ ապահով կյանք ու եթե նաեւ արցունքներ, ապա բացառապես ուրախություն։ Միևնույն ժամանակ խոնարհումս եմ հայտնում մեր այն սկավոր կանանց ու աղջիկներին, ովքեր Արցախյան պատերազմի տարբեր փուլերում անդարձ կորցրել են հանուն հողայրենի հերոսաբար մարտնչած ու նահատակված իրենց հարազատներին։ Հիշատակ Նարթարոց օրնությամբ եղիցի։ Եվ այսպես ուղիղ 6 տարի է անցել 2016 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից, որոնք քաղաքական տարբեր հարթակներում բնորոշում են տարբեր կերպ։ Մերթ ապրիլյան պատերազմ եւ կամ մերթ ապրիլյան քարորիա պատերազմ Մերթն մերթել մանավանդ ադրբեջանական, ռուսական եւ այլ օտարերկրյա մամուլում թյուրիմացաբար թե գիտակցաբար այն անտեսվում է որպես ադրբեջանա-արցախյան երկրորդ պատերազմ, հերթական երկրորդի կարգավիճակը վերագրելով 2020 թվականի աշնանային պատերազմին, ընդ որում այն ներկայացնելով իբր թե պատերազմ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Միջդեր իրականում թե 2016-ի ապրիլի 2-ին եւ թե 2020-ի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սանձազերծվել է հատկապես Արցախի հանրապետության, այլ ոչ թե Հայաստանի հանրապետության դեմ եւ հակադիր ուժերի շփման գծում հարձակման անցած ադրբեջանական զորքերին առաջինը դիմակայել են հենց Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքապահ զորամասերը, ինչպես նաեւ Նույն օրը եւ հաջորդ օրերին Արցախի Հայաստանի տարբեր բնակավայրերից եւ հայկական սպյուրքից նրանց օգնության ասած կամավորական աշխարազորայինները։ Իսկ եթե խնդիրը պատերազմական գործողությունների կարճատևության մեջ է, ապա պատերազմը ամենևին էլ չի չափորոշում եւ որպես այդպեսին չի բնորոշում դրանց տևողությամբ։ Այնպես որ 2016-ի ապրիլյան պատերազմը ոչ այլ ինչ է քան Ադրբեջանա-Արցախյան երկրորդ պատերազմ, իսկ 2020 թվականի աշնանայինը երրորդ պատերազմ։ Անկախ բնորոշումների տարբերությունից այնուամենայնիվ ընդունենք, որ իրենց ընդհանրության մեջ դրանք բոլորն էլ վերաբերում են մեկ երևույթի։ Ադրբեջանի եւ Արցախի հակադիր զորքերի շփման գծում հերթական անգամ սկիզբ առած լայնացավալ մարտական գործողություններին, որոնք իրենց ինչպես աշխարհագրական, նույնպես եւ գործադրված սպառազինության ընդգրկումներով Աննախադեպ էին 1994 թվականի մայիսյան հրադադարից հետո անցած ավելի քան 2 տասնամյակում։ Ինչպես հիշում եք, նախորդ այդ ժամանակամիջոցում մարտական բախումները հիմնականում սոսկ տեղայնական բնույթ էին կրում եւ հետամուտ էին սահմանափակ նպատակների, Կապված հակարակորթի Զինուշի հետախուզական դիվերսիոն ներթափացման, ռազմավարական նշանակության տեղանքներում դիրքավորման, դիրքային առաջխաղացման փորձերի եւ Արցախյան ուժերի կողմից դրանց կանխարգելման կամ կասեցման հետ։ Ընդ որում, այդ բախումների ընթացքում կիրառվող սպառազինությունը առանձին բացառություններով հանդերձ մեծ մասամբ ներառում էր ձերքի հրազգային զինատեսակները։ Սակայն ապրիլյան բախումները, ինչպես որ սեպտեմբերի 27-ին սկիզբ առած 44-երյա պատերազմն այդ եւ այլ չափորոշիչների առումով մեծապես գերազանցում էին իրավիճակի սրման նախորդ բոլոր մեծ ու փոքր միջադեպերը։ Նախ ադրբեջանական զինուժն այդ վերջին երկու պատերազմներում գործադրվել էր գրեթե ամբողջությամբ եւ շփման գծի ողջ երկայնքով հարավից մինչև հյուսիս։ Ապա Հարձակման անցած շամական բանակը հագեցած էր տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստանից, Բելարուսից, Ուկրաինայից, Իսրայելից, Պակիստանից, Չեխիայից, Սլովակիայից, այլ պետություններից մինչ այդ ձեռքբերված գերարդիական սպառազինությամբ, որի շատ տեսակներ խոստովանանք տակավին բացակայում էին Արցախի պաշտպանության բանակում եւ առհասարակ հայոց բանակում կամ թե դրանց ձեռքբերման խնդիրները դեռևս գտնվում էին միջպետական պայմանավորվածությունների փուլում։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է խորքային հարվածներ հասցնելու կարողունակ զանգվածային ոչնչացման նորագույն հրթիռային կայաններին եւ հետախուզական ու թիրախային ռմբահարման նպատակների ծառայող անօթաչու թռչող սարքերին։ Հատկանշական է, որ հենց այդ հերահար զինատեսակների հարվածների հետևանքը մարտական գործողությունների ընթացքում հայկական կողմի կրած մարդկային կորուստների այդքան մեծ թվականակը ապրիլյանում շուրջ 110, իսկ 2020-ի աշնանայինում վերջնականապես ճշտված տվյալներով ավելի քան 4 թե 5000 զոհ։ Նրանց գերակշիռ մասը մահացու խոցվել է հերահար հրթիռների եւ հրետանային արկերի պայթյուններից, ինչպես նաեւ անօթաչու սարքերի թիրախային հարվածներից։ Միակ նույնականը, որով հատկանշվել են Ադրբեջանա-Արցախյան պատերազմի առաջին, երկրորդ եւ երրորդ փուլերը, դա Անկարայի կողմից երրորդ երկրներում Աֆղանստանում, Սիրիայում, Թուրքիայում, Լիբիայում, Պակիստանում հավաքագրված բազմաթիվ վարձկան գրոհայինների ակտիվ մասնակցությունն էր մարտական գործողություններին։ Ինչպես նաև Թուրքիայի համակողմանի աջակցությունն Ադրբեջանին զինատեխնիկական, նյութական, կադրային, մարտավարական եւ այլն։ Դա ինքնին վկայում է, որ Արցախի հանրապետության դեմ իր սանձազերծած պատերազմներում Բաքուն ի սկզբանե եւ հետագայում եւս չէր վստահում սեփական զինուժին, քաջ գիտակցելով, որ իր մարտական պատրաստվածության մակարդակով ու ոգով այն ի զորուշ է իրականացնելու առաջադրված խնդիրը։ Մի խոսքով, ապրիլյան բախումները ցայտուն վկայություն են այն իրողության, որ սովորական զինատեսակներն այլևս վճռորոշ չեն կամ սակավ վճռորոշ են մարտական գործողությունների ճակատագրի հարցում, ինչպես դա արձանագրվում էր Ադրբեջանա-Արցախյան պատերազմի առաջին փուլում 1991-1994 թվականներին, ինչպես նաև մայիսյան հրադադարին հաջորդ տասնամյակներում։ Մինչդեռ հա մերօրյա պատերազմը սպառազինության այլ որակական շեմ է պարտադրում հակամարտ կողմերին, քան ընդունված էր մինչ այդ, ինչին համաձայնենք ի տարբերություն հայկական զինուժի 2016-ի ապրիլին բավականին պատրաստ էր ադրբեջանական բանակը։ Այլ խնդիր է իհարկե, թե ադրբեջանական զինուժը մասնագիտական չափորոշիչով ինչ աստիճան պատրաստ էր նորագույն զինատեսակների արդյունավետ կիրառման համար։ Սակայն ինչպես վկայում է պատերազմական իրադարձություններին հետևած միջազգային լրահոսը, Բաքուն կարողացել է ինչ որ շապով լրացնել իր այդ բացը, օգտագործելով մատակարարող երկրների մասնագետներին ու առատաձեռն վարձատրության գնով նրանց ներգրավելով մարտական գործողություններին։ Զորօրինակ հայտնի է դարձել, որ Իսրայելից նրա ձեռք բերած անօթաչու սարքերի թռիչները դեպի Արցախի տարած կառավարում են հենց իսրայելցի մասնագետները։ Նույնքերպ Աշանային 44-օրյա պատերազմում Իսրայելից եւ Թուրքիայից ներկրված անօթաչու հետախուզական եւ հարվածային գերարդիական սարքերի, մասնավորապես թուրքական արտադրության բայրակտարների գործողությունները համակարգվում կառավարվում էին թուրք մասնագետների ուժերով, ընդ որում որոշ հավաստի տեղեկություններով հենց անմիջականորեն Թուրքիայի տարածքում տեղակայված ռազմակայաններից այնպես որ համոզված եմ կոպիտ սխալ էր մեզանում տիրած այն մտայնությունը, երբ հիմք ընդունելով 90-ականների չափորոշիչները շարունակաբար թերագնահատում էին ճշտամու մտավոր տեխնիկական պատրաստության մակարդակը։ Նախ, ինչպես ասում են, սուրբ տեղը երբեք դատարկ չի մնում։ Հանգամանքների պարտադրանքով այն համալրվում է կարողնակ ուժերով, ադրբեջանական զինուժի պարագայում, օտարերկրյա վարձու մասնագետներով։ Եվ ապա վերջիներից կողմից արդյական զինատեսակների կիրարկման ընթացքում անմիջապես տեղում նրանցից հարկ եղած ունակություններ եւ հմտություններ են ձեռք բերում ու համապատասխան փորձառություն ստանում նաեւ ադրբեջանցի մասնագետները։ Գումարազդրան չմոռանանք եւ անպայման հաշվի առնենք, որ ինչպես հայոց բանակի պարագայում է, ադրբեջանական բանակը նույնպես անցած տասնամյակներում ոչ քիչ թվով սպաների է ուսուցման եւ վերապատրաստման ուղարկել արտերկրի ռազմական հեղինակավոր ուսումնական հաստատություններ Ռուսաստան, Թուրքիա եւ այլն, որտեղ նրանք որոշակի մասնագիտական գիտելիքներ ու փորձառություն են ստացել եւ վերադառնալով Ադրբեջան նշանակվել հրամանատարական պաշտոնների։ Այլ կերպ ասած, Ադրբեջանի զինուժն այսօր արդեն 90-ականների խառն ամբողային բանակը չէ, որը մեծամասամբ զուրկ էր ռազմավարական եւ օպերատիվ մարտավարական խնդիրների արդյունավետ լուծման կարողնակությունից։ Ինչին մենք 92-ին ականատես եղանք, քանին տակի ճակատամարտում Խոջալուի ռազմական հենակետի վերացման, Շուշի բերթակաղակի ազդագրման, հետագա մյուս մեծ ու փոքր ճակատամարտերի ժամանակ Ուստի ըստ իս հաջողության հասնելու համար առավելապես կարևոր է ոչ թե թերագնահատել, այլ իրատեսորեն գնահատել ճշնամու ուժն ու հնարավորությունները, անկամ հակառակն ապացուցող հետախուզական տվյալների արկայության պարագայում, ինչը անշուշտ նշանակալի խթան կծառայի նույն այդ չափորոշիչներով նրան հետևականորեն գերազանցելու եւ մեր դուրն անդադ բախող պատերազմին առանց որևէ հապաղման, առանց պատճառահետևանքային բնույթի այլևայլությունների այլ այլ այլ այլ այլ այլ այլ այլ այլ նույնս նախապատրաստվելու երկրի ու ժողովրդի անվտանգությունը հուսալի ապահովելու մեր համընդհանուր ջանքերում։ Այս համատեքստում կարծում եմ միանգամայն անիմաստ է ապրիլյան, ապա եւ 2020-ի աշնանային պատերազմների պարագայում, որպես ինքնաարթարացում անընդհատ շեշտել Ադրբեջանի ցուսաբերած ուխտադրուժ վարկագիծը եւ ցանզազերծած լայնացավար մարտական գործողությունների անսպասելիության հանգամանքը ով ով, բայց մենք հայերս քաջատեղյակ ենք այդ վարքագծին, ինչպես 90-ականների ազդամարտի ողջ ընթացքում, այնպես էլ 94-ի մայիսյան հրադադարից հետո անցած շրջանում, երբ Բաքուն մշտապես անսպասելի դրժում ու խախտում էր կարճաժամկետ թե երկարաժամկետ զինազդարների վերաբերյալ հակամարտ կողմերի միջև ձեռք բերված անխտիր բոլոր բանավոր ու գրավոր պայմանավորվածությունները։ Մենք պետք է մշտապես ցանկացած պահի բոլոր առումներով պատրաստ լինենք ու լինենք ճշնամու նմանատիպ պահվածքի դրսևորմանը։ Ինչում խոստովանենք, մենք որոշակի թերացանք ապրիլյան, ապա եւ 2020-ի աշնանային պատերազմի առնվազն առաջին օրը։ Այո, Ապրիլի 2-ի, ինչպես եւ սեպտեմբերի լույս 27-ի ճշնամական լայնացավար հարձակումները չպետք է անսպասելի լինեին մեր զորքերի համար։ Դրանք սպասելի էին, Նախորդ յուրաքանչյուր օր ու ժամ, ինչի մասին ով ով, բայց բանակի մշտապես զգոն ու անթարթ աչքը հետախուզությունը պետք է տեղյակ լիներ, ականատես լինելով ու բարձրագույն հրամանատարությանը անհապաղ զեկուցելով սահմանի ողջ երկայնքով, առանձնապես նրա թիրախային հատվածներում ճշնամական զինուժի վիթխարի կուտակումների մասին։ Արվեց դա, թե ոչ, Ամեն դեպքում թեկուս 1 օրվա անորոշությունը եւ դրանով պայմանավորված հապաղումը զգացնել տվեցին իրենց։ Արդյունքում մենք այդ պատերազմները հենց առաջին օրերին թե կարևոր առաջնադիրքեր կորցրինք եւ թե կենթանի ուժի զգալի կորուստներ ունեցանք, նաեւ ավաղ խաղաղ բնակիչների շրջանում։ Ինչ խոսք, ապրիլի 2-ին հաջորդած օրերին իսկ կատարվեցին մեր զինական ուժի հարկ եղած վերադասավորումները, ինչի արդյունքում Պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները հերոսական մարտեր մղելով կարողացան յետ խլել ճշնամու կողմից գրավյալ, եթե ոչ բոլոր դիրքերը, ապա դրանց մեծ մասը։ Ավելին, Վերադասավորված պաշտպանության բանակի զորամասերը, որոնք համալրվել էին Արցախից, Հայաստանից անմիջապես եկած մեծաթիվ կամավորական աշխարհազորայիններով, ինչպես նաև զորահավաքի ենթարկված պահեստազորայիններով, հուշկու հակահարվածներ հասցնելով ճշնամուն եւ զգալի նյութական ու մարդկային կորուստներ պատճառելով նրան, արդեն իսկ լայնածավալ հակահարձակողական գործողություններ էր իրականացում։ Անշուշտ մեծ էր ճշտամու ձեռքում տակավի մնացած մյուս դիրքերի ու տարածքերի յետ գրաման, ինչպես նաև հակառակորդի թիկունքը խորանալու հավանականությունը։ Սակայն հազիվ 4 օր անց գրեթե հանկարծակի դադար առավ այն։ Ապրիլի 5-ին Բաքվի խնդրանքով Մոսկվայում Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինվորական իշխանությունները պայմանավորվեցին զինադադար հայտարարել ու թեկուզ մինչ մայիս չէին դադարում ադրբեջանական կողմի սադրիչ հրաձգությունները, որոնց ի պատասխան հետևում էր հայկական կողմի կրակը, ինչի արդյունքում երկուստեք աճում էին կենթանի ուժի կորուստները, այնուամենայնիվ Արցախի պաշտպանության բանակը ստիպված եղավ հրաժարվել հակառակորդի կողմից գրավված բոլոր տարածքներն ազդագրելու եւ խորքային հարձակում իրականացնելու ընձեռված նպաստավոր հնարավորությունից։ Ապրիլյան պատերազմն ավարտվեց գրեթե ոչ ոքի արդյունքով։ Ինչու գրեթե կարող եք հարցնել։ Բանն այն է, որ մենք հայերս մատնանշում ենք ադրբեջանական կողմի կրած հսկայական կորուստները, մարդկային, նյութական, զինտեխնիկայի, ուստի եւ գտնում ենք, որ դա ամենևին էլ ոչ ոքի չէր, այլ հաղթանակ էր։ Ադրբեջանցները իրենց հերթինտոպ միջև երկրի նախագահի մակարդակով մատնացույց անալով շփման գծի հյուսիս արևելյան եւ հարավ արևելյան հատվածների Արցախյան որոշ ու իրենց հաշվարկներով ավելի քան 2000 հեկտար, հայկական կողմի հաշվարկով 400 հեկտար տարածքներ, որոնք մնացել են իրենց վերահսկողության տակ, աչ ու ձախ ամենուրեք տարփողում էին, թե դա պատմական հաղթանակ էր հայերի նկատմամբ։ Հակական կողմն ամենաբարձր մակարդակներով պնդում էր, որ այդ անմարդաբնակ տարածքները ռազմավարական որևէ նշանակություն չունեն։ Ադրբեջանական կողմը թե ունեն։ Այնուամենայնիվ, ինչու Ադրբեջանը սանձազերծեց ապրիլյան պատերազմը։ Արդյոք միայն ու միայն իր կազմում Արցախն ունենալու անհեռանկար հավակնությամբ։ Այսպես քաղաքական եւ մանավանդ ռազմական վերլուծաբանների գնահատմամբ նախաձեռնելով ապրիլյան ագրեսիան Բաքուն նպատակ ուներ ոչ միայն զավթել Արցախը, այլև նրա միջոցով ճեղքում կատարել դեպի Հայաստանի Հանրապետության տարածք ու գravelով Սյունիքի մարզը հասնել Նախճիվանի ինքնավար հանրապետություն։ Հարձակման անցած զորքերը միավորելով այդտեղ տեղակայված իր համազորային բանակին, որ պատրաստ էր ընթառաջ ռազմարշավի։ Այդ պիսով, ըստ Բաքվի արկածախնդրական մտահղացման, միանգամից կլուծվեին տարածաշրջանային եւ աշխարհակաղական ընդգրկման խնդիրներ։ Դրանք են Ադրբեջանին կվերաընթարկվեր որպես ինքնիշխան պետություն գործող անհնազանդ Արցախը, ցնկե կբերվեր Հայաստանի Հանրապետությունը, Սյունիքի միջոցով Նախճիվանը փաստացի կմիանար Ադրբեջանին, իսկ վերջինս նրա միջոցով Թուրքիային։ Եվ ի վերջո սկիզբ կդրվեր վաղուց ի վեր ծրագրվող մեծ Թուրանի ստեղծման աշխարհակահական գործընթացին։ Միևնույն ռազմավարական ծրագիրն էր գործողության մեջ դրված նաև 2020-ի աշնանային պատերազմում, Սակայն ի տարբերություն 2016-ի ապրիլյանի, այս վերջին պատերազմում Ադրբեջանի հաջողությունը եթե բացարձակել չէր, ապա անհամեմատ զգալի էր։ Պայմանավորված ոչ միայն նրա զորակազմի ու զինտեխնիկայի վիթխարի գերակշռությամբ, այլև, որ շատ ավելի էական է, նախ Հայաստանի, այսպես ասած, ողորմելի ներքաղաքական իրավիճակով, ավելի ճիշտ գործող իշխանությունների ապաշնոր, ինչու՞ չէ, պարտվողական քաղաքականությամբ ապա եւ աշխարհի ու տարածաշրջանի ուժային կենտրոնների մեղմ ասած մեզ համար միանգամայն աննպաստ պահվածքով։ Արդյունքում Արցախը փաստորեն կորցրեց իր տարածքների գրեթե 3/4-ական մասը եւ տվեց մարդկային մեծ կորուստներ։ Ամփոփեմ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը իրոք հերթական ուսանելի դաս էր ոչ միայն Արցախահայության, այլև համայն հայության համար։ Հրադադարի տարիներին հարաբերական խաղաղության պայմաններում մենք կարծես թե ինչ որ չափով թուլացրել ենք մեր զգոնությունը, թերացել մեր բանակի սպառազինության արդիականացման եւ մարտական պատրաստության ժենորական անznակազմի բարոյա հոգեբանական դասերակցության հրատապ խնդիրներում։ Ավախ որևէ խելամիտ արտարացման տեղիք չտվող միևնույն անտարբերության հետևանքով մենք հաշվի չառանք ապրիլյանի դասերը, չհաշված ոչ էական բարեփոխումները բանակում կամ դրանց իրականացման արտակուստ երևութականությունը։ Որպես այդպիսի զորօրինակ նշենք զինվորների սնդակարգում ելակի եւ այլ մրգերի հավելումը։ Արդյունքում հայտնվեցին կոտրաստ աշտակի մոտ, իսկ միջազգային հարտակներում լուսահոգի Խրիմյան վեհապարի արտահայտությամբ ասած միայն թղթե շերեփով։ Հավարդ խոսքից ապրողների սխոնարումը Արցախյան ազդամարտի ապրիլյան քարորե եւ 2020-ի 44-օրյա պատերազմների մեր սուրբ նահատակների մեր քաջազուն հերոս ворթիների անմոռաց հիշատակի արժեվ ինչ խոսք հայեցի կյանքն Արցախի մնացյալ մասում շարունակվում է ու վստահ եմ մենք դեռ կուղենք մեր փոքրին ճկված բայց ոչ երբեք կոտրված մեջքը ասենք ամեն Thank you.